Very good. Great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Herkese günaydın. E, Açık Mimarlık Destek Özel Programı'ndayız. Ben Volkan Taşkın. Bugün iki tane değerli konuğum var. Bir tanesi Açık Radyo ailesinden 13 Melek programının yapımcısı Yiğit. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk Volkan. E, diğeri de e, benim e, sevgili dostum Abat Blank'ten Ozan Özlek. Hoş geldin Ozan. Hoş bulduk. Bugün dediğim gibi destek özel programındayız. Ee, daha bol müzikli bir program olacak. Ee, konularımız biraz hafif olacak. Ee, programa geçmeden hemen e, dinleyici destek hattını e, size bildireyim. Destek olmak için 0212 343 41 41 arıyorsunuz. Ee, ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklıyorsunuz. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Öncelikle e, radyo konseptinden biraz bahsedelim Yiğit ya. Çünkü ikimiz de tesadüfi bir şekilde e, aynı dönemde e, program yapmaya başladık. E, dinleyicilerimize şu parantezi açayım. Yiğit'le biz çok 12 <laughs> yaşından beri tanışıyoruz. Evet. Birlikte büyüdük diyebiliriz. E, fakat işte tesadüfler aynı dönemde program yapmaya başladık. Yiğit'in programı cumartesi saat 1'de 13 Melek Müzik e, programı, yo yoğun müzik programı. Bizimki daha mesleki bir program. E, geçen hafta da Berk'in anısına güzel program yapmıştın. Nedir senin için Açık Radyo? Yani dinliyor muydun? Tesadüfen mi geldi? Nasıl oldu? Ee, yani esasında eskiden beri gelen öyle çok yoğun bir radyo dinleme geleneğim yok. Ee, ama e, Amerika'dayken e, işte 2010'a kadar bir süre oradayken e, Türkiye ile bağları kurmak için e, şey yapmamak için e, ufak biraz bir radyo dinleme şeyim vardı. Yani çok da dinleyecek bir şey bulamıyordum. Açık radyo dinliyordum. Onun dışında yani müzikle çok içli dışlıydım ee, biliyorsun şeyden beri, eskiden beri. Ee, ve içimde vardı bir e, program yapma e, e, isteğim. Ee, onun için oraya başvurdum, buraya başvurdum. En sonunda oldu ama yani hem Açık Radyo'nun nasıl diyeyim temsil ettiği fikirler açısından yakın hissettiğim bir radyoydu. Ee, hem de bir şekilde paylaşma isteğim vardı. İşte gerek blog, blog üzerine olsun. Onu daha canlı bir şekilde yapmak istiyordum. O yüzden cuk oturdu. En sonunda burada buldum kendimi. Ne kadar oldu başlayalı? Bu yayın döneminde ee, başladım ee, bildiğim kadarıyla. Yok bu kaçıncı? Üçüncü yayın dönemi. O üçüncü, da bitiyor tabii. Üçüncü yayın dönemi. Yani 70 program oldu. 70 program. Hı hı. Bizim açık mimarlıkta da yaklaşık herhalde yüzü geçtik ama tam sayıyı ben de bilemiyorum. <laughs> e, ee, 150'den fazla konuğumuz oldu. Ee, artık açıkçası ben 2012 Kasım'ında girdim. Ee, biliyorsun benden önce de bu program devam ediyordu sana şeyde Tabii bahsetmiştim. Gelenek zaten. Evet gelenek tarzı bir programa dönüştü bu kişi bazı bir programdan çok. İnşallah bizden sonra da devam eder. Çünkü şu anda zaten ana akım medyada bir mimarlık programı yok. Birkaç kere denendi bu. Ee, CNN Türk ve NTV sanırım bunları denedi. Ee, çok ciddi herhalde reyting almadığı için iptal oldu. Şu anda hani mimarlık adına benim bildiğim e, yanılıyorsam da düzeltin e, düzenli yayın yapabilen tek program. Radyoda olması ilginç çünkü görsel bir alanda radyoda program yapmak da ayrı bir e, zorlukları olan bir şey. Ozan senin radyoyla aran nasıl? <laughs> Yok tabii ki. Yok. <laughs> <laughs> Çünkü yani. bizim şeyde artık müziği de geçtik değil mi? Geçen gün bunu konuşuyorduk. Artık müzik tabii, bile dinleyemiyoruz tabii. çalışırken. Öyle bir tabii durum Tabii öyle bir şey. Hep arka plana geçip de artık ne çaldığından bir yerden sonra bir habersiz oldun. Bir noktaya vardı yani o işte. Hı hı. Yani radyoyla aslında radyo biraz daha tabii yani bu pragmatik şeyden baktığınız zaman biraz daha kolay aslında playlisti falan playlisti karar vermek bile külfet olmaya başlamışken böyle sürekli yoğun bir şekilde çalışırken o yüzden <laughs> radyolar tercih ediliyor aslında yani hani çalışma ortamlarımızda. E, o yüzden öyle bir, öyle bu, bir şey bu, var. Bu yani. sizin e, daha doğrusu ikinci senin bu radyo programa gelmen bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Benim e, programa dahil olmamdan önce de Cenk'te bir program yaptığınızı hatırlıyorum. Evet orada e, ekip olarak vardık. Evet Abat Blank işte ekibi biraz mimarlık üzerine tartıştık. Hı -hı, hı Kent sorunları üzerine falan çeşitli fikirler ortaya attık konuştuk. Müzik dinledik tabii ki. Müzik dinledik. Evet, bizim genelde bir şarkı oluyor. Bugün e, Yiğit'in de desteğiyle e, 3-4 e, şarkı çalacağız inşallah. İkinci şarkıya geçelim mi Yiğit? Ee, olur geçelim ama işte dün söyleyince benim bilgisayarda e, masa üstünde bir dosya var. Böyle hakkını verip dinlemediğim albümler. <laughs> hakkını verince başka bir yere atıyorum. Sonra da esasında kötü bir şey. Sonra bir daha dinlemiyorsun. Unutuluyor falan. Hı hı. Sen söyleyince konuk olarak davet edince oradan bir şeyler seçin bari güncel olsun dedim. Hı hı. Ee, senin de sevdiğini bildiğim için istersen e, Mogwai e, çalabiliriz. Ee, de, e, bu arada e, destek anonsunu tekrar yapalım. E, tamam. 0212 343 41 41 ya da Açık Radyo.com adresinden e, destek olabilir dinleyenler. E, sırada o zaman Mogwai var. Son albümleri Rave Tapes'ten Repelish diye bir şarkı. Sen de lisede çok Led Zeppelin dinlerdik. E, şey efsanesi vardır bilirsin işte Stairway to Heaven'ı tersten çalınca e, şeytani mesajlar veriyormuş. Biraz <laughs> o, o, onun üzerinden. Bir o bir de Pink Floyd'un e, Wizard of Oz vardı değil mi? Başka bir şehir efsanesi. İşte, bakmasını bilen her yerde buluyor bence. <laughs> Doğru o zaman. Mogwai ile devam edelim. Further in the tape I came across another part that made me throw my headphones right off my head. I couldn't believe what I heard. Led Zeppelin's Stairway to Heaven again was voted the most popular tune of rock's history. Keep that in mind as I share this taped excerpt with you. In the lyrics of the song, they sing the piper is calling you to join him. She's buying her stairway to heaven. We know that's not possible. say that I've never heard of anything like that before? Probably not, but many, many people have. And this is what I'm talking about. H cylinder. Inverse. Red leather. There's no escaping it. Satan. We gotta live for Satan. Listen to it as they sing the message together. sing for Satan. They know he is real. God tells us he's not willing that any should perish. And that includes Mick Jagger and Alice Cooper and all the rock singers, because they have a choice to make. What about you? What do you choose? Açık Radyo, Açık Mimarlık, e, Destek Özel Programı'ndan merhabalar. E, Mogwai'den dinledik. Yanımda 13 Melek Yiğit ve About Blank'ten e, Ozan var. E, dediğim gibi destek programında e, bol müzikli, e, bol muhabbetli bir program yapıyoruz. Arada tabii biz müzik e, çalarken şeyi konuşuyorduk. E, bu müzik dinlerken ki ruh halimiz projeye yansır mı, ne olur, nasıl olur? Şeyden bahsediyorduk. Artık müzik bile dinlemiyoruz. Çünkü bazen bizi etkiliyor değil mi Ozan? Tabii yani. tabii. <laughs> Evet. Film film dinleme muhabbetine. <laughs> Evet. <laughs> Gelmişti iş. Ama onu da izlediğim bir film olması lazım. Yoksa kafa gider sanki. Böyle bir, birkaç kere izlediğim bir filmi bir daha dinlemek isteyebilir insan. Ya aslında evet benim hiç, ben zaten yeni bir filmi o şekilde izlemem ama müzik genelde bende bir duygusal e, şey yaratabiliyor ve o da benim konsantrasyonumu bozabiliyor çalışırken. İlginçtir konuştuğum çoğu mimarda da benzer durumlar olmaya başlamış. Belki yaşla ilgili bir şey. Yani oku zamanını hatırlıyorum. Oku zaman deli gibi herkes müzik dinlerdi. Yani, yani bence yani sonuçta üretilen malzeme yani o da bir ciddi bir üretim aslında. Yani evet. benim yani çevremde böyle hani müzik prodüksiyonuyla uğraşan insanlar var. O anlamda hani onları da hani şey yapıyorum yani böyle yani bizi aynı bizim gibi işin başına oturup da bir kompozisyon üretiyorlar. Evet. Ve yani biz onu arka planda dinliyoruz yani böyle bir çok atıl bir noktaya atıyoruz gibi bir durum var. Yani konsantre olup da böyle hani bir şeyin başında durarak böyle dinlediğimiz şeyler yok artık yani. O hani sıkıntı. O, o, o, o, o tür şeylere vakit ayırmak gerekli bence yani helzem diye düşünüyorum bu anlamda. Evet ama işte o da şeyden kaynaklanıyor. Mimarlığın çalışma şeyinde ciddi bir zaman meselesi tabii, tabii. var. Yani biliyorsun bazen 10 saat bilgisayarın başından kalkamadığın oluyor. E o noktada insanın biraz da ruh sağlığını toparlaması için, <laughs> devam edebilmesi için arkada bir şeylerin... Müziğin aslında yarattığı ritim o anlamda belki şey oluyor. Yani evet. e, içeriğinden çok e, sana yarattığı ritim duygusuyla bir çalışma temposu yakalayabiliyorsun. Bilmiyorum evet. size oluyor mu mesela e, daha trance teknoya ve benzeri klaba falan yakın şarkılar daha benim hızlı çalışmamı sağlıyor. Hani herhalde bu insan doğasında olan bir şey. Bana özel bir durum evet, olduğunu evet. Yok, sanmıyorum. Tabii. Yani ritme bir şekilde şey yapıyorsun yani her bütün bedenin ayak uydurmaya başlıyor hani evet. yaptığın işle beraber. Evet evet. Ama bu tabii e, playlist meselesi sıkıntı olduğu için ben uzun yıllar e, radyo dinledim. E, yani açıkçası Açık Radyo'nun diğer pro, pe, pek çok programını o şekilde e, dinledim ve sevdim. O da komik bir şey. Hı hı. Yani mesela askeri tarihten bahseden bir programı da dinliyordum arka planda. Hani Hı hala da sevdiğim programdır Hı -hı. E, bu Kurşun Asker programı. Güzel bir, e, çok bilgili iki insanın yaptığı programdı. E, onu da dinleyebiliyorsun. Bazen mesela gündemden koptuğumuz oluyordu. Hani özellikle sosyal medyanın bu kadar ağırlığını koymadığı zamanlarda gazete TV'den uzaksın. Bazen onları da yayınlamıyorlar. Mesela kod, iş, kod taşlamayla ilgili meseleyi ben ilk Açık Radyo'dan öğrenmiştim. Hani ve o zaman da çok iyi hatırlıyorum bir teslimim vardı. Çalışıyordum deli gibi. Hı hı. Yoğun bir konsantredi Bir anda böyle o ilgimi çekti. Aa böyle bir durum mu var? Ee, demek insanlar bundan ölebiliyor. Yani çok saçma gelmişti. Hani ölümleri değil ama böyle bir sebepten ölebilmeleri. Hani dekoratif diyebileceğim bir şeyden dolayı ölebilmeleri ve bir, bir, bir anda ondan sonra teslimden sonra kendimi onunla ilgili işte internette arama yaparken bunun sebebi neymiş, nerelerde oluyormuş, durumu neymiş, kaç kişi bundan etkilenmiş gibi şeyleri araştırırken bulmuştum. Hani bu anlamda... E... Tabii o, o işe herhalde onu duyunca pek devam edemedi o, nok o noktada. Böldü. <laughs> yani tabii. Hı -hı. Tabii, Öyle bir durum da var. Onda haklısın. İşte, yani <laughs> işte müzik ya da yani müzik ya da haber türü bir şey denince dediğin gibi kopma olabiliyor. Çoğu insan klasik müzik dinliyor esasında. Evet. Onda şey var da evet. işte e, sen de az önce dediğin gibi onda hakkını vermiyor insan. Yani Bach o figürleri şey diye yazmadı. Biz arka plan müziği yapalım diye <laughs> yazmadı adam. <laughs> evet doğru ama yaptığın her işte böyle bir şey var. Mimarlıkta da düşündüğün zaman hani insanlar o binaları kullanıyorlar. Hani biz belli perspektiflerden vay ne güzel olacak bu bina falan Doğru. diyoruz da kimse aslında o perspektifte durup çok az insan bakıyor ve etkileniyor. Giriyorlar evet, çıkıyorlar. Doğru. Yani... Mozart'ın bir sözü var bu konuda. Ben hiç dinlenmeyeceğime arka planda dinlenmeyi tercih ederim gibisinden. <laughs> böyle bir evet. böyle bir söz var mı diyorsun? Yok canım şaka Yani şey <laughs> deneyim meselesinin tabii çok şeyi var yani hani kendine dahil edebileceğin edebildiğin ya da belli noktalar var. Belli yoğunluklar var sonuçta. Hani onu yani sürekli böyle olmalıdır diye <laughs> bir despot bir şekilde bunun üzerine gitme anlamsız tabii de yani. Hani öyle yapabildiğimiz zamanların da olması lazım. Hani onu demeye çalışıyorum. Arka plan müziği yani arka plan müziği yani ambient müzik özel, özel örneği mesela tam yani aslında yani ikisi olarak da dinlenebilecek. Yani sana böyle bir şey yaparken atmosfer üretebilecek bir hani dünyası vardır ya onun. Kendi evet. yapısı öyledir ya. Yani o, o da mesela hani o da başka bir mevzu yani. Hani onun da bir kalitesi var, onun da bir dünyası var açıkçası. Arka plan müziği deyip de böyle hani zaten sanki... amacı o ya. İşte Brian Tabii. Brian bunu çıkardığında en iyisi arka planda kendini hissettirmeyendir esasında. Yani bunun çıkış noktası biraz Tabii tabii. Kendine ait bir teorisi var onun. Tabii yani. ki, tabii yani, ki. Doğru. Tabii. Ben daha çok tekrara dayalı şeyler dinlemeyi seviyorum çalışırken. Mesela sen az önce trans tekno dedin. Belki o oturuyor olabilir ama. İşte, evet o tempo ve ritmin çalışırken ama mesela şey olması. folk da mesela yani onun da kendi bir tek bir şey var. Nasıl söyleyeyim durağanlığı var. O durağanlılık da beni bazen konsantre olmama yardımcı olabiliyor. Mesela şey folk dediğimde tam folk oturmuyor da altyapısı benziyor. Mesela Mumford Sons mesela. Yani, yani biraz daha ticari folk mu denir nedir o? Yani artık tam tarzını şimdi bilmiyorum o senin uzmanlık alanın ama hani şu, şu var mesela ofiste biz onu çok dinlerdik hı hı. E, eskiden. E, gerçekten de çalışırken bir anda o dın dın dın dın, diye böyle bir senin ritme sokardı Tabii. böyle hı hı. gidiyordun. O kadar müzikten bahsettik o zaman. E, bir kapanış şarkısı çalalım. E, sonra da insanlara e, veda edelim. Ee, çalacağımız şarkı ne Yiğit? Ee, en son folk dedik. Ee, Sankin Moon çalalım. Ee, hafif bahsetmemi ister misin çalacağımız şarkıdan? E olur lütfen. Ee, e, bu Sankin Moon Mark Kozarek'in projesi. 90'larda Red House Painters grubunu e, e, lideriydi. Şimdi solo projesi bu Sankin Moon. Ee, çalacağımız şarkının adı Truck Driver. Son albümü Benji'den. Ve e, çok gerçek bir hikaye anlatıyor. Ee, amcasının e, yaşadığı bir yangın. Ee, işte o, o yangını anlatıyor aile, ailesi, ailesiyle ilgili ve başka bir şarkı daha var albümde. Onda da Karissa. Onda da daha yeni zamanda bu 5-6 sene önce olan bir şey e, amcasının yangını. Ee, kuzeni de Karissa denen kız da böyle bir aerosol işte sprey kutusunun yanmasıyla şey yapmış ve bu hikayeleri anlatıyor e, adam albümde. E, ve şey diyor yani kırsalda yaşıyorsan e, çöp yakarsın ve kazalar olur diyor. E, dinleyeceğimiz şarkının adı dediğim gibi Sun Kilmun'dan e, Truck Driver. Tamam. Benden bu kadar. Ee, o zaman sanki zamanımız kalmadı gibi vedamızı da yapalım. Ee, çok teşekkürler geldiğiniz için. Bu şarkıyla bitirelim. Ee, Ozan teşekkür ederiz geldiğin teşekkür destek ederim. programına. Yiğit. Memnun oldum. Teşekkür ederim geldiğin için. Kapatmadan önce e, dinleyici destek hattını hatırlatalım. 0212 343 4141 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi günler, e, iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Müzik My uncle died in a fire on his birthday. Redneck that he was, was burning trash in the yard one day. And onto the pile he threw an aerosol can of spray. And that's how he died in the fire. Before he retired, he was a truck driver. He'd be gone through the winters and all through the summers. In the winters, us kids would order dominoes and watch Happy Days. And in the summer, we'd gig frogs at the pond and fry up their legs. My aunt still lives there, out in Ohio. I visit her in the autumn. She makes me smile. We remember the story of when I was young, getting stung by a hornet. She caressed my foot, rubbed baking powder on probably five at their home in Navarre. My cousin's friend was in the yard playing guitar. We all gathered round, listened to her play and sing, and I fell into a trance and knew that one day I'd do the same. My uncle died in a fire on his birthday. Out by the barn in his old collection of cars. Third degree burns, a charred up shovel near his hand. My uncle died a respected man. flew out there. I went to his funeral, was storming that day. The sky was deep purple, babies were crying Kentucky fried. Chicken was served, and that's how you would have wanted it. after the funeral out there in Navarre, they all gathered round when I picked up a guitar. They fell into a trance as I sang and I played. And outside the frogs croaked and the mantises prayed. açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.